Dok sjedim na stolu, gledam te golu, operi plavu, posluži kavu. I nemoj da te moram molit, šakom ću te osokolit, ispod oka imat ćeš plavu, posluži više kavu. I nemoj ti meni molit, jer opalim te golim i reci sve dam, večeras ti ne dam i reci osam na kursu te nosam i reci de Kako su to vremena došla, znaš da to nisu muška posla, znaš da hoću šolju plavu, posluži više kavu. I nemoj ti meni molim, jer opalim te golim, i reci sedam večeras ti Iretzi osam, nakurtzu osam Iretzi devet, marxu